Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 4, 1038 Ang kamatayan ni Bishop Gotthard ng Bavaria Kilala rin siya sa tawag na Godehard. Siya ang naging Benedictine monk hanggang mailoklok bilang obispo ng Bavaria. Dahil sa pinamalas na kadakilaan Ipinangalan sa kanya ang St. Gothard Pass sa Swiss Alps. Nakanonisa ang obispo at tuluyang naging santo noong 1131 sa tulong ni Pope Innocent II. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.